พระอาจารย์เรวตาก็ไม่ได้ถามอะไรเขาเลยแต่ว่าเขาพูดว่า ครูของเขาบอกว่าเขาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันค่ะ Then with good intention I asked them Have you realized Have you penetrated Do you know ultimate materiality No I don't Do you know ultimate mentality No I don't Do you know Dependent origination, no, I don't. But I have attained Sotapanna. ด้วยความด้วยความปรารถนาดีนะคะพระอาจารย์เรวตาได้ถามเขาว่าเเธอได้เคยรู้จักรูปปรมัตไหม เขาบอกว่าไม่เคยเธอได้เคยรู้จักนามปรมัตไหมเขาบอกว่าไม่เคย และเธอได้เคยปฏิ ปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทไหมเขาบอกว่าไม่เคย แต่ว่าเขาเขาบอกว่าเขาเป็นพระเสดาบัน and then I ask another question can you enter fruition knowledge anytime you want no และพระอาจารย์เดวตาได้ถามเขาอีกคำถามหนึ่งว่า แล้วเธอได้เข้าพระสมาบัติ ในเวลาไหนก็ได้ที่เธอต้องการเข้าได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเข้าไม่ได้ค่ะ When you enter fruition knowledge do you do you see do you take do you see nibbana they give me an answer only after emerging from fruition I knew that I have attained fruition knowledge เขาเเขาได้พระอาจารย์ได้ถามเขาว่าเขาได้ได้เห็นพระนิพพานหรือเปล่าในขณะของพระสมาบัติ แต่เขาบอกว่า ต่อเมื่อเขาได้ออกจากพระสมาบัติแล้วเขาจึงได้เห็นดูได้เขาเขาเขาเข้าใจว่าเขาเขา he didn't know they didn't know nibbana Only when they emerge from it, they say that I have entered fruition knowledge before. What does it mean? You know? <laughs> เขาบอกว่าเขาได้เข้าพระสมาบัติมาแล้ว No no no I will I will tell in another words in time of entering fruition knowledge. At that time, they said they know nothing. They know nothing. Only after emerging from it, they know that I have entered fruition knowledge before without knowing anything. ในขณะที่เขาอยู่ในพระสมาบัติเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่เห็นอารมณ์ใดๆเลยแต่ว่าเมื่อเขาออกมาแล้วเขาจึงได้คิดว่าเขาออกมาจากพระสมาบัติ Have you entered that fruition knowledge? ท่านทั้งหลาย ได้ได้เข้าพละสมาบัตินี้ได้บ้างหรือยัง All almost all of you already entered that knowledge. Tuk bawanga, know nothing. Because of not knowing ultimate mentality, materiality, they don't know. They don't know bawanga too. เพราะว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าคนนั้นได้เห็นพระนิพพานเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยู่ในพระสมาบัติแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้อารมณ์ใด ๆ เลย แต่ที่จริงแล้วเป็นการตกผวังค่ะ การตกผวังก็คือการการเข้าการหลับอะค่ะ so when we fall into b a w a n g a at that time we know we know nothing เมื่อใดก็ตามที่เราตกผวังเราจะไม่รู้ เราจะไม่รู้อะไรเลย also you cannot enter as you like และเธอก็ไม่สามารถที่จะตอบอย่างที่เธออยากจะตอบค่ะ you cannot enter as you like เธอจะไม่สามารถที่จะเข้าผวังได้ตามใจชอบ but those who really attain path and fruition knowledge anytime if they want to enter fruition knowledge they can enter easily quickly แต่ว่าสำหรับท่านผู้ได้ที่ได้บรรลุมรรคผลแล้วจะสามารถที่จะเข้าพระสมาบัติ เมื่อใดก็ได้ที่เขาต้องการเมื่อโดยที่เขาต้องปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจงใจที่จะเข้าพระสมาบัติ so there as I have told in my one of Dharma talk in Bangkok so there are four paramatta Chitta, Chitasika, Rupa, and Nibbana. So the first three are Sankara Dhamma, where they are arising and perishing. Nibbana is another shore. It is where there is no arising and perishing. ตามที่พระพระอาจารย์เรวตาได้แสดงธรรมที่กรุงเทพนะคะเกี่ยวกับปรมัตว่ามีสี่อย่างค่ะ รูปจิตเจตสิกเป็นสังขารธรรมซึ่งมีการเกิดดับแต่ว่าพระนิพพานจะไม่มีการเกิดดับค่ะ so when meditators have attained p a t h a n n fruition they know these two shores one is where there is arising and perishing another shore where there is no arising and perishing if they want to enter fruition they need to practice on the sankhara d h a r m a And if they mind, if they incline their mind, just incline their mind, they can experience the fruition, taking nibbana as object where there is no arising and perishing. เมื่อท่านผู้ที่ได้ผ่านมรรคมรคาและผลญาณแล้ว เขาจะสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าพระสมาบัติได้โดยที่โดยปฏิบัติวิปัสสนาใน รูปจิตเจตสิกจนทั่วทั่วนะคะ แล้วเพียงแต่ว่าเขามีความมีใจโน้มเอียงที่จะเข้าพระสมาบัติเขาก็จะสามารถเข้าสู่พระสมาบัติได้ แล้วนี่นี่ก็คือเขาได้ได้เห็นทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งที่เป็นสังขารธรรมที่มีการเกิดดับ และฝั่งที่เป็นอสังคตะซึ่งไม่มีการเกิดดับนะคะ if the if they attach to fruition knowledge ถ้าเผื่อว่าเขายึดติดในพระสมาบัติ Buddha said it become hindrances for their higher attainment นี่จะเป็นนิวรณ์ที่ปิดกั้นให้เขาที่ปิดกั้นต่อการบรรลุมรรคเบื้องสูงของเขาค่ะ because they don't want to practice vipassana because they see arising and perishing there so they want to stay where there is no arising and perishing because of this reason they could not continuously practice vipassana เพราะว่าเขาเขาปฏิบัติวิปัสสนา แล้วเขาจะจะเห็นการเกิดการดับ แต่ว่าเขาไม่อยากจะเห็นการเกิดการดับ จิตเขาก็จะโน้มไปแต่ที่ที่จะเข้าพระสมาบัติจึงทำให้เขาไม่สามารถที่จะก้าวเพื่อไปสู่มรรคผลเบื้องสูงต่อไปใช่ไหมคะ so that's why even the fruition knowledge meditators attached, it become a hindrance for them. ดังนั้นแม้แต่พระสมาบัติถ้าผู้ปฏิบัติธรรมยึดติดพอใจอยู่แต่เพียงพระสมาบัตินี่ก็จะเป็นนิวรณ์คือเครื่องปิดกั้นมรรคมรรคผลเบื้องสูงค่ะ But if they don't want to make an end of suffering, if they want to stay just as Sotapanna, also good too. <laughs> และถ้าเผื่อว่าเขายังไม่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากทุกยังอยากอพอใจอยู่แต่การเป็นเพียงพระโสดาบันนี่ก็ดีค่ะ so they have and they have make themselves they have protected themselves from falling to the four four states เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้ป้องกัน กป้องตัวเองจากการตกไปสู่อบายภูมิได้อย่างถาวรค่ะ No more than seven existences แล้วก็จะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติค่ะ At that time he see four noble truths แล้วในเวลานั้นท่านนั้นก็ได้เห็นพระอริยสัจสี่ค่ะ They have no doubt on the Buddha เขาจะไม่มีความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธ They have no doubt that Buddha, now that Buddha is omniscient one or not เขาไม่มีความลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพระสัพพัญยุตายานจริงหรือเปล่า They have no doubt that the Dharma taught by the Buddha can lead to the attainment of Nibbana เขาไม่มีความลังเลสงสัยว่าพระธรรมที่ตรัสสอนโดยพระบรมศาสดาเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่พระนำไปให้เพื่อการเห็นแจ้งพระนิพพานค่ะ They have no doubt that there is no Ariya Sangha และเขาไม่มีความลังเลสงสัยว่าไม่มีพระอริยสงฆ์ค่ะ They know that there is no other teachings which can make an end of suffering และเขาทราบว่าไม่มีคำสอนอื่นใดที่จะสามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ค่ะ so whenever they want to enter fruition they can enter that they know oh as a Buddha can enter fruition I can enter the fruition as a Buddha can take nibbana as object I can take nibbana as object at that time they know they see what the Buddha is อ๋อแล้วเมื่อเขาเมื่อเขาสามารถเขาทำให้เขาได้ตระหนักว่าเมื่อพระบรมศาสดาสามารถบรรลุได้เข้าพระสมาบัติเขาเองก็สามารถได้เข้าพระสมาบัติได้ และพระบรมศาสดาสามารถเห็นพระนิพพานเขาเองก็สามารถเห็นพระนิพพานได้ และนี่ก็คือการที่เขาเห็นพระธรรมก็คือการที่เขาเห็นพระพุทธเจ้าค่ะ How do you think? ท่านคิดอย่างไรคะ Buddha is alive or Buddha can you how do you think can we see the Buddha ท่านคิดว่าเราจะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ไหมคะ Yes ใช่ค่ะ เราสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ If we know if we see four noble truths ถ้าเผื่อว่าเราสามารถเห็นพระอริยสัจสี่ whenever wherever you want to see the Buddha enter fruition knowledge you can see the Buddha เมื่อไรก็ตามที่ไหนก็ตามที่ท่านที่ท่านเข้าพระสมาบัตินั่นก็คือท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าค่ะ Buddha represents the Dharma พระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระธรรมค่ะ That's why if you know the four noble truths whether you are in the meditation hall, whether you are in the car, whether you are in the boat, whether you are under the tree, whether you are in the airplane, you can see the Buddha. ดังนั้นถ้าเผื่อว่าท่านท่านเข้าพระสมาบัติ อ๋อท่านท่านได้เห็นพระอริยสัจสี่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามที่ในห้องประชุมที่ในในรถในเรือหรือว่าบนเครื่องบิน ท่านก็สามารถที่จะเข้าพระสมาบัติและได้เห็นพระพุทธเจ้าค่ะบนบนเครื่องบิน under the tree อ๋อแล้วก็ใต้ต้นไม้ด้วยค่ะ or in the cave หรือว่าในถ้ำค่ะ in the heart หรือว่าในกระท่อมค่ะในป่าท่านก็จะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ค่ะ as the Buddha said โยดัมมันปัสสติโซมันปัสสติตามที่พระบรมศาสดาตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตค่ะ May all be able to see the Buddha in this very life. ขออำนวยพรให้ทุกท่านสามารถที่จะได้เห็นพระบรมศาสดาในปัจจุบันชาตินี้ค่ะ To be able to see it may you all be able to practice according to the Buddha และเพื่อที่จะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะปฏิบัติ ตามพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสสอนค่ะ May you all be able to make an end of suffering in this very life. ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายสามารถกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันชาตินี้ค่ะอารัมเมทานิกรรมทะยุนเสทะบุตตาตานี ဒုနာထာမေစုနောတေနန္လာကာရံဝဂုံစရောဗုဒ္ဓသာသနေဖျားမြတ်စွာသာသနာတော်၌အာရမ္ဘထာအထုကြကုန်လောနေကမထာထမြောက်ကြောင်းလုံးလာကို ပြုကြကုန်လောယုံစထာဘာဝနာနှင့်ရှင်သောလုံးလာကိုအထုကြကုန်လော ဂုံစရောဆင်ပြောင်ကြည်သည် နလာကာရံကျူအိမ်ကိုတုနာတိဝါဖြက်စီပြီးတကဲ့သို့မြေဇုနော30နိုင်ငံပိုင်ဆန်ဆိုးနှင့်ရှင်သေမင်းသေနစစ်တီကိုဒုနာထာဖြက်စီကြကုန်လောဣတိသောထေရောသူဗုဒ္ဓိထေရောဘိဗုမထေမြတ်တိ ဝောစာကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း